вострая брама беларуская ідэя ў літаратуры палітыцы і жыцці у 27 жніўня 1961 году беларускі савецкі пісьменнік усевалад краўчынка выкінуўся з вакна гатэля і разбіўся насмерць у французскім горадзе кане ужо само толькі гэтае паведамленне гучыць настолькі беспрэцэдэнтна і экзатычна што абуджае цікаўнасць буржуазны лазурны бераг французскай рэв'еры з шыкоўнымі курортамі і прэстыжнымі фестывалямі зусім зусім не вяжацца з постаццю галоўнага рэдактара часопіса бярозка які прыехаў сюды каб звесці рахункі сам з сабою між тым матывы самагубства да сёння невядомыя афіцыйнага заключэння кампетэнтных службаў няма у домыслаў і здагадак процьма. Краўчынка міжволі стаў аўтарам аднаго з самых яркіх эпізодаў гісторыі беларускай літаратуры паваеннага часу, напісаўшы гэты эпізод уласным жыццём. Улетку 1961 усевалад краўчынка адправіўся ў круіз па францыі ў складзе турыстычнай групы. Лішне казаць, што гэта быў зусім не ардынарны круіз, а абсалютнае выключэнне з правілаў жалезнай заслоны. Пісьменнікаў вывозілі паглядзець на буржуйскі рай, каб пасля яны на ўсе лады апісвалі норавы прагнілага капіталізму, тым самым узвышаючы камуністычныя радасці уласнага быцця. Адначасова кожны турыст падвяргаўся татальнай праверцы на лаяльнасць савецкай уладзе выпадак краўчанкі які гэтай праверкі не вытрымаў бадай што адзіны ў гісторыі такіх паездак у кар'ера ўсевалада краўчынкі выглядае на лёс тыповага беларускага пісьменніка свайго часу. Родам з мазырскага палесся член КПСС, праца ў газетах, рэдактар бярозкі, напісаў шмат кніжак прозы, у тым ліку для дзяцей. Словам, нішто не паказвала на магчымасць такога вось незвычайнага зыходу. У гэткіх выпадках адысці ад безаблічных даведнікавых біяграфіяў дапамагаюць успаміны сучаснікаў згадвае пісьменнік валянцін тарас я сустракаўся з ім даволі часта я тады ў тыя гады працаваў у звяздзе і ён час ад часу быў аўтарам як усе пісьменнікі больш-менш заўважныя калі не створчаго боку дык па пасадах а ён быў кіруюча нейкая фігура заўсёды рэдактар нечага быў такі жвавы чалавек вельмі быстрый такі у паводзінах такая гаворка вельмі быстрая была такія вочы быстрая таксама ўсё ў ім быстрае такое такое было юркае А вось якім памятае краўчанку рыгор барадулін Я ведаю выдатны меду на пачатку 60 гадоў прынёс вершы ў часове Беларусь заходзіць у кабінет невысокі ростом нецярплівы нервовы крыху грэбліва пахлівы з быстрымі вачыма мужчыны знаёмся ўсё от краўчынка адразу сказаў што яму трэба чалавеку рэдакцыю і я стаў рэдактор аддзела беларускай меў паэзію, прозу, спорт, шахматы, красворды, раздзел гэта ваша творчасць. Валянцін Тарас. Наколькі я памятаю, ён быў абсалютна ортадаксальная фігура. Звычайны э, так бы мовіць э, стопроцентны савецкі пісьменнік таго часу. І ў яго не было, як э, у многіх з нас у тыя часы ў двух рахункаў мы дысідэнтамі не былі і яшчэ да канца многае не было дадумана як вас мне здаецца ён быў тым чалавекам які не спрабаваў нічога дадумваць рыгор барадулін пра такіх як ўсё адкраўжаны сужаны кажуць у кусой вадзе купаны загараўся як куль саломы і тут жа атухаў бо натуры быў пяшчотны ранімы не давала яму збедаць было спакою што ў яго галоўнага рэдактара старэнькая дабітая машына з клопату пры запчасткі да якой і пачынаўся працоўны дзень а ў міхолы гамолкі намесь галоўнага рэдактара наюдская волга яшчэ сядзенні пакрыты магазинным слафанам. Петрою Кравченко якраз я жаніўся. Перед вяселлем знік на нейкі тыдзень заняцца празаічнымі клубамі падрыхтоў за застолля. Выхожа звалі з рыбнага магазина, што каля авіякас глядь шеф я за вугал крышыць не гавайся бач себе падыходжу кіпіць тлумашу жаніцца вырашыў тут же палагаднеў сказаў, што прыйдзе вяселле і прыйшоў яшчэ цяпер ёсць у нас прыгожа вазачка пад кветкі падарунку сёлы краўчынкі А вось што валянцін тарас прыгадвае пра краўчанку пісьменніка як пісьменнік мне здаецца ён быў хто казаў зор з неба не хапаў больш-менш прафесіянальна. Канешне, не трэба быць разумным пасля праз столькі гадоў, але вот з гледзяшча сучасных патрабаванняў да літаратуры для пісьменніка, конечно, это была жуткая савецкая правінцыя про самагубства краўчынкі ў канскім гатэлі напісала французская прэса, расказала радыёвабода пару месяцаў давала публікацыі на гэтую тэму беларуская эмігранцкая газета бацькаўшчына там адразу гэтае здарэнне падавалася як патрыятычны антысавецкі акт маўляў камуніст краўчанка паглядзеў на вольнае заходняе жыццё усё зразумеў і вырашыў адрачыся ад той сістэмы з якой прыехаў а адрачыся неяк інакш магчымасці не было спі спакойна верны сыне беларусій Такімі словамі сканчалася самае першае паведамленне. Зразумела, не маглі беларускія літаратары ў замежжы не закрануць і прафесійнага боку справы. Прычыны самагубства пісьменніка зусім лягічна шукаць у ягоных творах. І ў бацькаўшчыне друкуецца аналіз апавядання краўчанкі зорка Венера. Апавяданні на першы пагляд самыя звычайныя, сацрэалістычныя, з шаблённым сюжэтам ды прапагандавымі штампамі. Тым часам прыгледзеўшыся бліжэй да яго, у ім зашыфраваныя цікавыя шматзначныя дэталі, якія ў святле трагічнай смерці набываюць сваю сілу і значэнне. Героем у апавяданні зорка Венера беларуская дзяўчына Наташа Лойка, якая любіць свой край, народ і ягоныя песні. Наташа мроіла пайсці вучыцца ў медыцынскі інстытут але заміж у інстытут яна трапляе на будоўлю дрэс, дзе адбываюцца падзеі. Цікава між іншага, што брыгадай, да якой прыдзялілі Наташу, кіруе непаспешлівы ў рухах мужчына гадоў пад 40, 40годдзя ж БССР, на прозвішча Лабуда. Пісьменнік чамусьці не назваў брыгадзіра саколічам ці арловічам, а назваў яго лабудой. Не дзіва таму, што брыгада лабуды ды цэлае будаўніцтва на свежы позірк Наташы зрабіла ўражанне хаосу і бязладдзя. Наташа не адчувала свайго месяца ва ўсёй гэтай мітусні, гавораць пра яе пісьменнік. На будаўніцтве Наташа Лойка запісваецца спяваць у хоры. Кіраўніца хору даручае Наташы запяваць песню. Але Наташа піша аўтар, даслухаўшы Алу Михайлаўну, раптам попрасіла: Прабачся Алла Михайлаўна, але я не адчуваю гэтай песні і шчыра кажучы, не вельмі яе люблю. Вось калі бы вы даручылі мне праспяваць зорку Венеру. У апавяданні не сказана гэтага, ды бадае няма патрэбы, бо той, хто сочыць за рэпертуарам беларускіх хораў, ведае, што родная песня ў іх выціснута далёка на задні план. Наташа ж попрасіла даць ёй магчымасць заспяваць якраз беларускую песню. Радыё свабода вострая брама. Жыццё, творчасць і смерць беларускага пісьменніка усевалада краўчынкі ў перадачы да 90-х угодкаў ягонага нараджэння. Апроч аналізу апавядання бацькаўшчына змясціла цэлае адмысловае расследаванне свайго карэспандэнта, які праехаў па шляху той турыстычнай групы. Размаўляў з камісарам паліцыі, сфатаграфаваў будынак гатэля і асобна в акно, з якога выкінуўся краўчынка. Нарэшце бацькаўшчына надрукавала запавет краўчынкі. З таго моманту і да сёння за гэтыя 44 гады нічога новага ў справе канцкага нейкага самагубства не з'явілася. Аднак забытая гісторыя працягвае будзіць уяўленне і стракаціць неадказанымі пытаннямі. Што ж гэта было? Валянцін Тарас свой уласны адказ на гэтае пытанне фармуе з расповедаў, якія чуў ад калег. Калі здарыўся гэты выпадак, это ўсё было акутана абсалютнай таямніцай. Хадзілі толькі плёткі. Э, я памятаю, што звезда дала караценечкі некролах памяці у Севалада Краўчанка, уже написали «заучасно помер». Ну, отданы сын, и отданы барацьбит, и так далее, товарищ. То, что было самогубство, я доведался от человека, якого вельми добро ведал с детинства, а этого человека уже, на жаль, давно нема на свете. Это мастак Валентин Николаевич Тихонович. Валентин Николаевич Тихонович уходил в эту группу, Мало того, они были в одном номере. И в этом номере на вачах Валентина Миколаевича Кравченко выскочил. И э, вельми узрушены был э, Валентин Николаевич. Он не ведал так само докладные причины, в чем справа. И он рассказывал только, что с раницей, сдавалось, ничто не говорило про то, что этот человек собирается кончить с собой. И они были у покоя, але Валентин Николаевич вышел то у туалет и те в умывальник. И когда вышел, убачил Кравченко уже на балконе, то с ногу занес, то і що ён кінуўся туды крыну сева ты что і той кажа на мяне паглядзеў і неяк засмяяўся так аскаліўся пашчаруся і кінуўся у згадвае рыгор барадулін я працаваў Забіровска у Граўшынкі. Мене паслалі паведаміць бацькам, што сын загінуў у Парыжы. Прыехаў, а бацькі ўжо ведалі з так называемых варожых галасоў. Але потым хадзілі чуткі, што нібыта ён там сустрэў сваю першую жонку якая падчас акупацыі засталася на акупаванай тэрыторыі была тут у менску пры немцах і ледзьве не супрацоўнічала і там раптам яна его знайшла адшукала хоць ён сам ее не шукаў яна его знайшла так рассказывалі так гаварылі і што ён спалохаўся ці то ён у анкетах не пісаў што ў яго жонка засталася на акупаванай тэрыторыі там нешта ён там нейкі след заціраў то так казалі ну і что калі это ўсё ўсплыве калі это даведаюцца ну что яму гулах это катастрофа ўсё яго жыцця і вот ён ад страху збегаў Да тыя часы дарэчы, калі б э, спецслужбы засяклі яго сустрэчу з гэтай кабеты. Я не ведаю, ці пасадзілі б яго. Можа б і не пасадзілі, але тое, што кар'ера паляцела бы кверху тармашкамі это безумоў. Той жа бур'ян, які добра яго ведаў, гаварыў, я, конечно, не ведаю, чым справа, але я ўпэўнены, што ён у чымсьці заблытаўся. Некіх анкетных дадзеных нешта ён хаваў, нейкі факт. Thank you. высновы валянціна тараса і рэгора барадуліна падобныя такі адкрыты непасрэдны гарашы такі дужа быў нервовы яго конечно это нервавала самая жонка маглі выклікаць і намікаць разумееце заўсёды ж была ну, анкета запаўнялася ёсць сярод дня за мяжой ён нікому не замінаў это я думаю што просто быў даведзены можа не запаўню анкету што першая жонка за мяжой может раптам сплыло разумееце могло быть, как бы не ведала, все, что на нее сорвать. Э, это я утрошу, я сейчас, конечно, нервовала. Ну, а тогда, когда, когда я встретился, все было на видовоку. 22 кастрычніка бацькаўшчына перадрукавала з газеты Франц Суар запавет краўчанкі, праўдзівасць якога была прызнаная французскай паліцыяй. Я нічога не зрабіў супроць маёй бацькаўшчыны. Я сканчаю маё жыццё, каб унікнуць несправядлівых абвінавачанняў і беспатрэбных мукаў. Я быў справакаваны маімі асабістымі сябрамі на некаторыя словы, якія могуць быць інтэрпрэтаваныя ў некаторым сэнсе як варожыя. Гэта мая прастата і мая дурната, але зусім не тое, што мне хочуць накінуць. слова сябрамі краўчынка дае ў двухкосцях. У спалучэнні са словам справакаваны гэта не двухсэнсоўны намёк на літаратуразнаўцаў у цывільным. Возячы шчырых савецкіх людзей з краіны Галіфе па лазурным беразе блаславёнай Францыі можна было перадвызначыць рэакцыю захаплення, тым больш у пісьменнікаў, языкі якіх хадзілі як ні круці вальней. Зразумела, што і апека з боку операў у такой сітуацыі была шматкроць павялічаная, слухалася кожнае слова і нават тое, што паміж словаў. Уся дэлегацыя мусіла пачувацца шцірліцамі, якім належыць усю гэтую буржуазную раскошу бачыць перагорнутай з ног на галаву. Словом, атмасфера ў дэлегацыі была зваротна прапарцыйная таму, што дэлегацыя бачыла і чула. Кожны мусіў выбраць сабе ролю альбо вернага стукача, альбо, калі на тое не дазваляла прыродная чалавечая прыстойнасць патэнцыйнага ворага, які вымушаны апраўдвацца. Трэцяга дадзена не было, і Краўчынка апраўдваўся. Я прошу выбачэння ў маіх калегаў па экскурсіі, якія, магчыма, у дачыненні да маёй асобы трохі збянтэжаныя ды кіраўніка экскурсіі. Хай мне ўсе прабачуць непрыемны жэст, выкліканы маёй смерцю, Але гэта нішто ў абліччы гісторыі. Слабыя людзі любяць жыццё, але жыццё не любіць слабых людзей. У таталітарным грамадстве слабыя людзі, да якіх залічвае сябе краўчынка, гэта зусім не тое, што ў грамадстве вольным. Сёння мы назовем слабым чалавека залежнага. Слабасць выяўляецца ў тым, што ён страчвае маральныя прынцыпы і гатовы пайсці на непрыстойны ўчынак, нават на данос. Вось хто такі слабы чалавек у вольным грамадстве. У тым жа, з якога прыехаў краўчынка, усё наадварот. Уменне стаць даносчыкам было прыкметаю дужых героями краіны прызнаваліся паўлікі марозавы. Неданесенне было прапісанае ў крымінальным кодэксе. І вось чалавек прыстойны, няздольны на данос тут выглядаў слабым, нават ва ўласных вачах. У запавеце краўчынка выбачаецца перад жонкай, перад чатырма дзецьмі і перад бацькамі, а сканчае ўсё наступнымі словамі. Я прашу маю радзіму мне верыць, ды не помсціцца на маёй сям'і, маіх блізкіх, якія ні ў чым не вінаватыя. Гэта ўсё. пасля трагічнага зыходу ў кане у сям'і краўчанкі ніколі не імкнуліся зрабіць канчатковыя высновы дзеля чаго загінуў бацька напэўна з аднаго боку не хацелі хлусіць бо надта проста было прыдумаць легенду пра гібель ад каварнай рукі ў далёкай краіне а з іншага боку калі тут і сапраўды была замяшаная нейкая першая жонка то у нармальнай савецкай а зрэшты у любой традыцыйнай сям'і такія байкі руйнавалі б аўтарытэт бацькі а значыць і ўсёй сям'і зрэшты маглі не ведаць пра тую першую і аднойчы не сказаўшы пра гэта краўчынка хаваў непрыемны факт свае біяграфіі ўжо праз усё жыццё хаваў ад усіх ад сям'і ад анкет ад кгб у так цягнулася гадамі. Пакуль нарэшце ён канчаткова, кажучы мовай парторгаў, не завраўся. Менавіта тут і пачынаецца таталітарная драма. Пачынаючы новае жыццё краўчынка нікому не кажа пра папярэднюю сувязь, бо гэта траўмавала б усіх і яго самога. Варта пачытаць ягоныя апавяданні, каб зразумець, наколькі вострай была для яго праблема вернасці. Словом пачынаецца новае жыццё. Хіба не ўласціва чалавеку паставіць на нейкім этапе сваёй біяграфіі кропку і перагарнуць старонку. Тым больш, калі ён нікому не зрабіў шкоды. Але краўчынка едзе на экскурсію ў францыю. Ён слабы чалавек, які наіўна верыць, што можа ў сваім жыцці нешта вырашыць сам і толькі сам. Паездка ў парыж аказваецца такой сабе ідэалагічнай флюарграфіяй дэтэктарам хлусні і высвятляецца, што да ягонай біяграфіі ёсць справа не толькі яму, але і ўсім астатнім, прычым яны ў гэтым усім разбіраюцца, корпаюцца, аналізуюць з такой зацікаўленасцю быццам перабіраюць страшныя дзяржаўныя тайны. праблема зусім не ў першай жонцы. Калі б яна і была, пра яе ведалі б бацькі краўчынкі і пасля ягонай смерці яна непазбежна стала б гераіняй гэтыя драмы альбо персанажам сямейныя тайны, чаго аднак не адбылося калі б яна была яна ідучы насустрач з ім ведала б што нясе яму пагібель і гэта хоць неяк адлюстравалася б у запавеце але там згадваюцца толькі некаторыя словы а не некаторыя асобы уршце калі б яна і была пра гэта напісала б бацькаўшчына якая больш чым дэтальна расследавала гэтую гісторыю так ці інакша першая жонка стала цяпер ужо легендарным вобразам слабасці чалавека ў таталітарным грамадстве у Краўчынка завраўся. І тут няважна пра што. Ён некалькі разоў паўтарае, што не чыніў шкоды нікому, у тым ліку і радзіме. Ён палічыў сябе правамоцным не рабіць штосьці ў сваёй душы прадметам публічнага вывучэння. А аказалася, што не, не мае ён на ніякага права ні на што, у тым ліку і на сваю ўласную душу. Усевалад Краўчынка напісаў шмат кніг, але галоўным творам сталася ягонае ўласнае жыццё. На сёння ў якасці найбольш праўдападобных гісторыя пакінула нам менавіта гэтую версію і гэты жанр. Таталітарная драма Няма сумневу, што таямніца краўчынкі будзе і надалей спакушаць даследнікаў. Тым больш многія крыніцы яшчэ не кранутыя, а то і недаступныя. Гэта і архівы французскай паліцыі, гэта і архівы КГБ. Рэгор Парадулін, напрыклад, перакананы, што там знаходзіцца канчатковы вердыкт. Що ты ведае КГБ? але ёсць яшчэ кнігі самога краўчынкі ягоная творчасць у нашага героя лёгкае пяро празрыстая мова стройны сюжэт у якім часта сустракаецца фатальная нотка ягоныя персанажы ад гэтага моцна выйграюць і бадай не састараваюць задлегласці часу бачыш у гэтых тэкстах не сацрэалізм а с хрыстаматыйнай акуратнасцю збудаваныя фабулы цяпер так не пішуць А яшчэ міжволі гіпнатызуе гэтая канская гісторыя і перад вачыма паўстае чорна-белы фармат кіношнага неарэалізму, афарбаваная ў колеры рэтра постаць альбера камю які дарэчы загінуў недалёка адсюль за год перад краўчынкам і вось ужо здаецца што гэта не сацрэалізм адчужае ягоныя творы а толькі час які аднолькава старыць што французскага экзістэнцыяліста што беларускага сацрэаліста і аднолькава не старыць тое над чым ён няўладны у